21 skirsnis. Tuo žmogeliuko balsas taip staigiai pakito, jis taip umai sugniaužė kumštį, akis taip nelauktai suapvalėjo ir sublizgo tartum prabundančios pelėdos, jog atrodė, lyg miniatiūrinė bombelė būtų sprogus ant stalo. Bet užbaigė jis hercogas lepiasi, kai rengėsi. Kaprizingų mano nervų įtampa jau buvo be pasiekinti ribą, bet sekančią akimirką hercogas, leidimas bibliotekininko, vėl pasirodė tarp mirguliuojančių medžių kamienų. Šviesdamas saulėlydžio spalvos plaukais, jis negirdimais žingsniais žengė prie namo kampo. Kol jis dar nebuvo prieės taip arti, kad girdėtų mus kalbant, tėvas Braunas kuramiausiai pridūrė. Ir kodėl jis šitaip saugo violetinio savo peruko paslaptį – Ogi todėl, kad tai visai nepaslaptis, apie kurią galvojame. Hersogas prisartino su egimto rumu, vėl atsisėdo stalo viduryje. Bibliotekininkas sutrikęs mindžikavo lyg didžiulis lokys, nesiryždamas įstis. Hercogas kuo rimčiausiai kreipėsi į dvasininką. Čiave Braunai, prabilo jis. Daktaras Malas painformavo mane, kad jūs atvykote čia, ketindamas kreiptis mane su prašymu. Aš nebevykdau savo tėvų religijos apeigų, bet e, gerbdamas jų atminimą ir mudvėjų ankstesnius susitikimus aš kuo atidžiausiai išklausysiu jūs. Tik manau, jog pageidaujate būti išklausytas be liudininkų. Tai, kas buvo manyje džentelmeniška, vertė stotis. Tai, kas buvo manyje žurnalistiška, vertė nejudėti. judėti Nespėjus man nusikratyti to paralyžiaus, dvasininkas žaibiško judesiu sulaikė mane. Jeigu jūsų šviesybė teiktus išklausyti nuo širdų mano prašymą, tarė jis, ir jeigu aš tebe turiu teisę duoti jūsų šviesybei patarimus, tai primiktinai prašyčiau, kad čia būtų kaip galint daugiau žmonių. Visuose Anglijos kampeliuose man teko sutikti šimtus tokių, kurių vaizduotė užnuodyta prietarų – Maldauju jūs sugriauti juos. Norėčiau, kad visa Devono grafystė matytų, kaip jūs tai padarysite. Matytų, kaip aš padarysiu? Ką? Paklausė hercogas pakelęs antakius. Matytų, kaip nusiimsite peruką, atsakė tėvas Braunas. Hercogo veidas nei nesuvirpėjo. Jis tik tai įsmeigė į prašytoje stiklinį žvilgsnį. Baisesnės išaiškos man nėra tekę matyti į žmogaus veidę pastebėjau, kaip tirtas stambios bibliotekininko kojos, tartum nendrių stiebų, atspindžiai kūdros paviršiuje ir man pasivaideno, niekaip negalėjau išmesti tos nesąmonės iš galvos, kad spengiančioje tyloje ant medžių aplink mus negirdimai tupė ne paukščiai, o piktosios dvasios. Gailiuosi jūsų, tarė hercogas be galo užjaučiamų balsu, todėl atsisakau Jei nors menkiausia užuomena leišio jums suvokti, kokią siaubingą naštą turiu pats vienas nešti, jūs klyktumėte, susmukęs prie mano kojų, maldautumėte nebesakyti daugiau. Gailiuosi jūsų, tad nedarau jokių užuominų. Neperskaitysit nie pirmos raidės užrašo nežinomoje dievo altoriuje. Žinau tą nežinomą dievą, atsakė mažasis dvasininkas, sutaurintas neapsimesto tikrumo, tvirtas kaip granito bokštas, žinau jo vardą, tai šetonas. Tikrasis dievas užgimė žmogaus kūnų ir gyveno tarp mūsų, todėl sakau jums, kad ir kur sutiktumėte žmogų, valdoma tik paslapties, toje paslaptyje slypi blogis. Jeigu šetonas kurdo jums, kad kas nors per daug siaubinga akiai, žiūrėkite – Jeigu jis kužda, kad kas nors pernelyg širpau ausiai, klausykite. Ir jeigu manysite, kad kokia nors tiesa neištveriama, ištverkite ją. Maldauju jūsų šviesybę pabaigti šį košmarą dabar prie šito stalo. Jeigu aš tai padaryčiau, tyliai ištarė hercogas, jūs pirmas pavirstumėt pelenais draugė su visu tuo, ko tikite ir kuo gyvenate. Tik akimirką jums atsivertų didžioji nežinia, paskui jūs pasiglemštų mirtis. Nukryžiuotasis apsaugos mane nuo blogio, atsakė tėvas Braunas, nusiimkite peruką aš pasilenkiau per stalą, nebegalėdamas tramdyti susijaudinimo, besiklausant šitos nepaprastos dvikovos, man šovė į galvą netikėta mintis. Jūsų šviesybę sužukau, veltui bauginate, nusiimkite peruką arba aš jį nuplėšiu. Ko gero mane galima nubausti už smurtą, bet labai džiaugiuosi, kad tai padariau. Kai jis tuo pačiu akmeniniu balsu pakartojo, aš atsisakau, aš puoliau jį. Kelias ilgas akimirkas jis priešinosi nirtingai, sakytum, padedamas visų pragaro jėgų. Aš laužiau jo galvą atgal, kol nuo jos nuslydo plaukų kupeta. Prisipažįstu jai, krintant, užmerkiau akis. Asimerkiau, išgirdė šūktelint malą, spėjusi pribėgti prie hercogo. Mudviejų galvos palinko prie plikos hercogo plikys – Tylą nutraukė bibliotekininko balsas. Ką šitai reiškia? Betgi šitam žmogui nebuvo ko slėpti, jo ausys kaip visų. Žinoma, tarė tėvas Braunas, dėl to ir teko ją slėpti. Dvasininkas priejo visai arti hercogą, bet nors ir keista, net nepažvelgė į ausis – Beveik komiškai susikaupęs, jis įsistebeilijo į pliką kaktą, paskui parodė trikampį randą, seniai užgijusi, bet vis dar įžiūrimą. Man regis tai misteris Grinas, mandagiai tarė jis. Galų gale jis gavo visus Hercogo dvarus. O dabar leiskite atversti Daily Reformą skaitytojams mano galva labiausiai stulbinanti šitos istorijos puslapį. Ši persikūnijimo scena, kuri galėjo pasirodyti jums nežabotos fantazijos violetinis siautulys, persų pasaka, iš tikrųjų, jei neminėsim mano padaryto įžeidimo veiksmų, buvo visai įstatymiškai ir teisėta nuo pat pradžiaus. Vyriškis su nepaprastu randu ir paprastomis ausimis nėra apsišaukėlis, nors, tam tikrą prasme, Jis dėvi kito žmogaus peruką ir pretenduoja į kito žmogaus ausis. Jis nepasisavino svetimo titulo. Jis tikrai yra vienas ir vienintelis eksmūro hercogas. Štai kas atsitiko. Senojo hercogo ausis tikrai buvo šiek tiek nenormali. Šis defektas tikrai buvo daugiau ar mažiau paveldimas. Jis skaudžiai krimtosi dėl to ir galimas daiktas pavertė prakeikimu toje audringoje scenoje, kuri be abejo nesivyko, kai sviedė į advokatą grafiną. Bet ginčas baigėsi visai ne taip, kaip pasakojama. Grinas pateikė ieškinį ir prisiteisė dvarus. Nuskurdęs aristokratas nusišovė, nepalikdamas įpėdinio. Praslinkus deramam laiko tarpui, šaunioji Anglijos vyriausybė atgaivino užgesusi eksmūrų titulą ir, kaip mūsuose priimta, suteikė jį labiausiai vertam asmeniui, perėmusiam visą turtą. Ta žmogus pasinaudojo senomis feodalų legendomis, o gal jos nobiška siela išties paviduliavo jiems ir troško tapti panašiai. Taigi tūkstančiai vargšų anglų drebėjo prieš paslaptingą didžiūną iš amžių lūdumos lydimą prakeikimo apvainikuotą hercogo karūną, tviskančią pragaros spalvomis. O iš tikrųjų jie dreba prieš valkatą, mažiau kaip prieš tuziną metų buvusi šunadvokatį ir palūkininką. Manding, ši istorija labai būdinga mūsų aristokratijai, tokiai, kokia ji yra šiandien ir kokia liks tol, kol viešpats nepasiūs mums ryštingų vyrų. Misteris Natas padėjo rankraštį ir nepaprastai griežtai dariai. Miss Barlow, prašom rašyti laišką misteriui Finui. Brangus Finai, nejaugi išprotėjote, mes negalime liesti tokių dalykų. Aš tikėjausi vampyrų, senų negerų laikų ir aristokratijos susipinusios su prietarais. Tokius pasikeitimus mėgsta visi – bet privalėtumėte suprasti, kad eksmurai šito mums niekad nedovanotų, o ką pasakytų mūsų žmonės, kaip jums atrodo, juk Saras Simonas ir eksmuras neperskeriami draugai. Bet o šitą istoriją sužlugdytų eirų giminaitį, palaikantį mus Bradforde. O senasis muilinas vandenėlis ir taip griežė dantimis, kai pernai negavo titulo, jis pasiūstų mane velniop telegrafu – jeigu sunaikinčiau jo pastangas šitokiu lunatiko klėdėsiu. O apie Dafį jūs pagalvojote? Jis rašo mums širpinantį ciklą Normano Jungas. Ką jis gali rašyti apie Normanus, jei hercogas tik advokatėlis? Būkite protingas. Jūsų E. Natas. Kolmis Barlau smagiai tarškėjo mašinėlę, jis suglamžė rankraštį ir sviedė į krepšį – bet prieš tai spėjo automatiškai tiesiog iš įpročio pakeisti žodį viešpats žodžiu aplinkybės. Pulkininko krėjaus mišrainį. Tėvas Braunas ėjo namo po mišių šmėkliškai baltą rytmetį, kai migla jau buvo pradėjusi lėtai kelti aukštyn. Tokį rytmetį pati šviesos prigimtis atrodo slepininga ir tartum naujai atrasta – Pavieniai medžiai vis labiau ryškėjo rūke, iš pradžių lyg nupiešti pilką kreidą, paskui angliniu pieštuku. Dar atokio vienas nuo kito išniro namai, laužyta linija, žymintis miesto pakraštį. Jų kontūrai visai iškėjo, kol pagaliau jis ėmė skirti daugelį tų, kuriuose turėjo atsitiktinių pažįstamų ir dar daugiau tų, kurių savininkus pažinojo. Tačiau visi langai, visos durys buvo klinanai uždarytos, ne vienas gyventojas čia nesikeltų tokiu metu, tuo labiau dėl tokios priežasties kaip pamaldos. Eidamas pro dunksantį dailius vilos su verandomis masyvą ir išpuoselėtą didelį parką, tėvas Braunas išgirdo garsą, dėl kurio beveik nevalingai staptelėjo. Neabejotinai paukštelėjo šūvis – pistoleto ar karabino ar kokio kito lengvo šaunamojo ginklo, bet ne tai labiausiai suglumino. Po pirmojo trankaus garso iškartėjo silpnesnių garsų serija. Mintyse jis suskaičiavo be ne šešis. Pamanė, kad tai būta aido, bet keistas dalykas. Tas aidas nei iš tolo nebuvo panašus į pirmąjį garsą, nepanašus į nieką, kas galėtų ateiti į galvą. Panašiausias į jį būtų Salterio sifono šnipštimas, gal vienas iš tų garsų, kuriuos išleidžia gyvuliai, ar tramdomas žmogaus juokas, bet visi jie čia atrodė neįtikimi. Tėvas Braunas buvo tartum du žmonės, veiksmo žmogus, tyras kaip gėlė ir punktalus kaip laikrodis, vykdantis nedidelį savo pareigų ciklą ir net nepagalvojantis jo keisti, taip pat ir mąstytojas – daug paprastesnis, bet ir tvirtesnis lengvai nesuklaidinamas, kurio mąstymas, aukščiausia inteligentiškumo prasme, visada buvo nesuvaržytas iš ankstinių nuostatų. Jis negalėjo neiškelti savo visų tų klausimų, kuriuos reikia iškelti, ir nesurasti tiek atsakymų juos, kiek tik tai pajėgs. Jam tai buvo toks pat natūralus dalykas, kaip kvėpavimas arba kraujo pitaka. Jau buvo beketinęs kulniuoti toliau, taręs savo, kad tai ne jo reikalas, bet mintys nejučiamis mesgi ir narpliojo dešimtis hipotezių, ką būtų galėję reikšti tie keisti garsai. Tuomet pilkas dangaus pakraštys, skaistėdamas tapo sidabriniu ir plintančioje apijaušio šviesoje, tėvas Braunas susivokė esas prie namo, priklausančio daug metų tarnavusiam Indijoje majorui pat namui. Šis majoras turėjo vyrėją iš Maltos kataliką. Jo atmintis priminė, kad pistoleto šūviai kartais esti rimtas dalykas, kelintis pagrįstą nerimą dėl pasiekmių. Jis apsisuko ir įėjo pro sodo vartelius, dairydamasis pagrindinių durų. Pusiaukelėje namo link stuksojo kažkoks statinys, panašus į labai žemą pašiūrę, vėliau jis įžiūrėjo, kad tai didžiulį šiukšlių dėžį. Iš už jos išniro figūra, išsik tik tai siluetas rūkia, pasilenkęs ir kažko ieškantis ant žemės. Artėdamas jis stambėjo, kol virto išties neįprastai stambę figūrą. Majoras Patnamas buvo plikas vyriškis buliaus prandu, žemas ir didžiai apvalainas, apopleksiškai raudusių veidų, išduodančių daugelio metų pastangą suderinti rytų klimatą su rytų malonumais bet veidas buvo gerširdiškas. Net ir šią akimirką, suglumęs ir apimtas malsumo, jis naivokai šipsojusi. Buvo atsmaukęs ant pakaušio plačią palmę šiaudų skrybelę, jį asociavusi su aureole, bet visiškai netiko prie majoro veido, o šiaip vilkėjo tik pižama su akį veriančiais purpuriniais bei geltonais dryžiais. Šitoji pižama, nors matoma iš tolo, neįtin šildė, gaiviai vėsų rytmetį. Matyt išpuolė iš namų paknopstomis, tad dvasininkas nenustebo, kai majoras be jokių įžangų sušuko. Ar girdėjote tą garsą? Taip, atsakė tėvas Braunas, ir ketinau pasižiūrėti, ar ko neatsitiko. Majoras gana keistai nužvelgė jį linksmomis, agrastos spalvos akimis. Kaip manote, kas tai buvo per garsas, paklausė. Man lyg ir pasigirdo šūvis, netvirtai atsakė dvasininkas bet dar keistesnis pasirodė Aidas. Majoras vis dar netitraukė nuo jo ramių, nors ir išsprogusių akių. Tuo metu priekinės durys trankiai atsilapojo, išleisdamos dojų šviesos rautą į retėjantį rūką ir antra figūra su pižama iššoko ar tiksliau išgriuvo į lauką. Ši figūra atrodė kur kas aukštesnė, lieknesnė ir atletiškesnė. Pižama nors nemažiau egzotiška, buvo kur kas saikingesnių spalvų su baltais ir citrinos spalvaus dryžiais. Vyriškis buvo lyg ir iš miegų prikeltas, bet dailaus stoto tamsiau įdegęs negu majoras, erelio profilio ir giliai įdubusių akių, o judi kaip anglis plaukai gana keistokai atrodė šalia daug šviesesnių ūsų. Visas tas smulkmenas tėvas Braunas prisiminė vėliau. Ta akimirka jis matė tik vieną daiktą – revolverį to vyriškio rankoje. Krėjau, sušuko majoras išplėtęs akis, ar jūs čia šovėte? Taip, taip, aš, karščiavosi juodbruvas džentelmenas. Manimi dėtas ir jūs taip pat būtumėt padaręs, jeigu jūs kiekviename žingsnyje persiekiautų velniai ir vos ne... Majorui atrodė, knėtėjo įsikišti – Čia mano bičiulis tėvas Braunas, tarys, paskui kreipėsi į Brauną. Nežinau, ar jūs jau pažįstami su pulkininku Krėjumi iš karališkojo artilerijos pulko. Savaime aišku, esu girdėjęs apie pulkininką, naiviai pasakė dvasininkas, ar jūs e, ką sužeidėte? Manau taip, oriai atsakė pulkininkas. Ar jis, paklausė majoras Patnamas, pritildęs balsą, ar jis parkrito, ar suriko, ar šiaip ką nors padarė? Pulkininkas kreivus keistai ir įdėmiai nužvelgė jį. Atsakysiu tiksliai, tarė, jis čiaudėjo. Tėvo Brauno ranka kilstelėjo prie galvos, bet sustingo pusiaukelėje. Taip elgėsi žmogus taiga prisiminęs pamirštą vardą. Jis ką tik išgirdo, jog tai nebuvo nei sifona šnipštimas, nei šuns urzgimas. Nieko savo, sušuko nusebęs majoras, bent man neteko girdėti, kad kariškas revolveris būtų ką nors privertęs čiaudėti. Negirdėjau nei aš, negarsiai pritarė tėvas Braunas, ačiū Dievui, kad jūs nenukreipėte į jį savo artilerijos, galėjote sukelti ne tik tai čiaudulį, bet ir kausulį. Po nejaukiaus pauzės jis paklausė, ar tai buvo vagis? Eikime į vidų, gana šiurkščiai įsiterpė majoras Patnamas ir pirmas žengė namo link. Viduje jie susidūrė su paradoksu, dažnai pasitaikančiu šitomis rytmečių valandomis – Kambariuose tarsi buvo šviesiau negu laukia po atviru dangumi. Net ir tada, kai majoras užgesino vieną dujinę lempą priekinių durų koridoriuje. Tėvas Braunas nustebo, pamatęs ant stalo visą pietų servizą, išdėstytą tarytum vaišims. Iš žiedų kyšojo servetėlis, prie kiekvienos lėkštėj stovėjo gal šešių skirtingų formų vyno tauriais. Būtų buvę natūralu, tokio ankstyvo metu užtikti naktinio pokilio pėtsakus, bet išvysti, ką tik padengtą stalą, vos prašvitos buvo neįprasta. Kol jis nesiryždamas mindžikavo koridoriuje, majoras patnamas puolė pro jį ir piktai nužvelgė visą staltiesės stačiakampį. Dingo visas sidabras, pagaliau įstinėjo jis, ir peiliai su šakutėmis žuviai, ir senovinė prieskoniniai, net senasis – Gretinėlis asotis. Štai dabar, tėvė Braunai, aš galiu atsakyti į klausimą, ar čia buvo vagis. Tai tik pėdsakų mėtymas, atkakliai spiriojosi krėjus. Aš geriau už jų žinau, kodėl šito namo nepalieka ramybėje. Aš geriau už jų žinau, kodėl. Majoras patapšnojo jam per petį, tarsi ramintų susirgusi vaiką ir tarė. Čia būta vagies, be abejonės čia būta vagies. Smarkiai čiaudančio vagijas, tarė tėvas Braunas, galbūt tai padėtų jums susekti jį kur nors netoliese? Majoras niūriai papurtė galvą. Ko gero jo jau pėdos bus atšalusiaus. Paskui, kai nenustykstantis vyriškis su revolveri vėl išdūmė į saudą, jis pridūrė kimiu nuoširdžių balsu. Abejoju, ar verta šaukti policiją. Bijau, kad mano bičiulis šiek tiek nerūpestingai elgėsi su savo ginklu ir atsidūrė anapus įstatymu. Jis yra gyvenęs visai laukinėse vietose ir, tarp mūsų kalbant, manau, kad retkarčiais pafantazuoja. Jei neapsirinku, esate pasakojęs man, tarė Braunas, kad pulkininkas įsikalė galvonų, jog jį persekioja kažkokia slapta indų draugija – Majoras Patnamas linktelėjo ir tuo pat metu gūštelėjo pečiais. Gal eikime į lauką pažiūrėti, ką jis veikia, tarė. Man visiškai nesinorėtų vėl išgirsti, hm, čiaudint. Jie išėjo į ryto šviesą, jau kiek nusidažiusią saulėtekio spalvą, ir išvydo ilgšį pulkininką kriejų, susilenkusi beveik dvilinką, kuo stropiausiai tyrinėjantį žvirgždą ir žolę. Majoras vos ne pirštų galais nustypino jo link, o dvasininkas nemačiom apsisuko ir atsidūrė prie kito namo kampo per kokį jardą ar du nuo riauksančio sašlavų dėžiais. Gal pusantros minutės jis žiūrėjo į tą nepatrauklų daiktą, paskui žengė artin, pakėlė dangtį ir įkišo vidun galvą. Dulkės ir kitokios medžiagos neiškios spalvos debesėlių pakilo į viršų, bet tėvas Braunas niekada nesidomėjo savo išvaizdą, jis visą laiką domėdavosi kuo nors kitu. Kiek laiko jis išbuvo sustingę šioje keistoje pozoje, tarytum melstusi kažkokiai mistiškai dievybei. Paskui vėl įsiteisė ir pelenais apibėrusią galvą abejingai nupėdino savo. Kai jis vėl sugrįžo prie sodo vartelių, rado ten būrelį žmonių, kurių vaizdo, sakytum, baigiai sklaidyti košmarus, kaip kad saulė sklaidė rūką. Čia nebūtų tikęs joks protingas paaiškinimas. Situacija buvo tiesiog komiška, lyg Dickenso personažų sueigoje. Majoras Patnamas jau buvo spėjęs šmurkštelėti į vidų ir užsimesti dailius marškinius, susijuosti tamsiai raudoną juostą ir viršum viso to užsvilgti švarką, praplatintais pečiais. Dabetiškumu jis įsiskirdavo nuolatos, įraudęs lėbautojo veidas atrodė trykštas atlapa širdiškumu. Jis kalbėjusi su savo vyrėju, tamsiaveidžių Malto sunumi, kurio prakaulus pageltės ir ganėtinai rūpeščių įsekintas veidas visiškai nesiderino su balta kaip sniegas kepuraitė ir tokiu pat drabužiu. Rūpeščių vyrėjai pakako per akis, nes valgių gaminimas buvo majoro hobis – Jis buvo vienas iš tų mėgėjų, kurie išmano geriau už profesionalus. Vienintelis žmogus, kurio nuomonės apie omletą majoras išklausydavo, buvo jo draugas Krejus. Kai Brauna šitą prisiminė, jis apsižvalgė antrojo karininko. Visai sėdienojus tarp šventadiniškai apsitaisiusių, blaiviai protaujančių žmonių, pulkininkas Krejus atrodė lyg velnio apsėstas – Šis saugus ir inteligentiškas vyriškis vis dar buvo su pižama, su šiauštais plaukais, šliaužėjo keliais ir alkūnėmis po sodą, vis dar ieškojo įsilaužėlio pėtsakų, vėl ir vėl visiems matant, kumščių daužė žemė, nirždamas, kad jų neranda. Išvydęs į keturpeščią žolėje, dvasininkas nelinksmai kilstelėjo antakius ir pirmą kart pagalvojo, kad fantazijos gali būti kiek per švelnus pasakymas – Trečiąją asmenį vyrėjo ir epikūrininko draugėje tėvas Braunas taip pat pažinojo. Odri Watson, majoro globotinė ir namų šeimininkė, šią akimirką atrodė, sprendžiant iš jos prijuostės, paraitotų rankovių ir ištingos laikysenos, kur kas labiau namų šeimininkė negu globotinė. Taip jums ir reikia, kaip tik tai kalbėjo jį. Šimtą kartų sakiau, kad laikas išmesti tą senamadišką prieskoninių rinkinį – Bet aš jį mėgstu, tarė Patnamas, tarsi teisindamasis. Aš ir pats senamadiškas, todėl mes derinomės vienas prie kito. Bet vis dėlto gavot įsiskirti atrėmė jį. Na, jeigu neketinate kvaršinti savo galvos dėl to įsibrovelio, tai ir aš nekvaršinsiu dėl pietų. Šiandien sekmadienis ir visame mieste negautume pirkti nei atsto, nei kitokių prieskonių, o jūs, džentelmenai, sugrįžę iš Indijos, negalite skaniai pavalgyti pietų, jeigu jums neišdegina gomurio. Negana to, jūs dar paprašėte pusbroliai Oliverį vestis mane į gėdotinės mišes. Jos nesibaigia anksčiau kaip pusė pirmos, o pulkininkas tuo laiku turi išvykti. Aš netikiu, kad jūs vyrai vieni palikę, ką nors pasigaminsite. Na, ką jūs, brangioji, pasigaminsime, paprieštaravo majoras, rydamas jakimis. Markas turėjo visokių padažų, bet to mes patys visai neprastai susitvarkydavome itin sunkiomis aplinkybėmis. Gal esate apie tai girdėjusi, o jūs, Odri, pasižmonėkite, neprivalote šeimininkauti 24 valandas per parą, juk aš žinau, kaip norite pasiklausyti muzikos. Noriu nueiti į bažnyčią, tarė jį, žvelgdama gana rūščiai. Ji buvo iš tų dailių moterų, kurios visada bus dailios. Jų grožis lypi ne išraiškoje ar odos atspalvyje, o pačioje galvos ir veido bruožų struktūroje. Nors ji dar nebuvo įžengusi į vidutinį amžių ir kaštoniniai plaukai vešliomis vilnimis ir spalva priminė Ticiano drobės, tačiau burnos kampučiuose ir priekių jau buvo raukšlelių, tarsi užuominų, jog ją gremžė kažkoks rūpestis, taip kaip vėjai ilgainiui nugremžia graikų šventovės kampus. Juk iš ties menkas virtuvinis nesklandumas, apie kurį jį taip ryštingai ką tik kalbėjo, atrodė kur kas labiau komiškas negu tragiškas – Iš nugirsto pokalbio tėvas Braunas suprato, kad Krejus, antrasis gurmanas, turėtų išvykti nesulaukęs įprasto pietų laiko, bet patnamas priimas jį savo namuose, neketina atsisakyti paskutinio pasivaišinimo su senu bičiuliu ir liepė specialius pusryčius pateikti pirmoje dienos pusėje, kol Odri ir kiti oresni asmenys klausysis rytinių mišių. Ji ketino eiti bažnyčion su giminaičiu ir senu draugu daktaru Oliveriu Aumanu – Kandoko charakterio mokslininkų, bet taip pat pamėgusių muziką, kad eidavo net į bažnyčią jos pasiklausyti. Bet visa tai nebūtų galėję įtikinamai paaiškinti tragiškos išraiškos mis Watson veide. Tad pusiau samoningai, pusiau instinktyviai tėvas Braunas vėl pasuko prie žmogaus, pašėliškai grabaliojančio žolėje. Kai dvasininkas patraukė įstrižai pivelės prie jo, juoda nešukota galva umai kilstelėjo, sakytum, kiek nustebusi, kad jis vis dar čia. Ir tikrai, tėvas Braunas dėl jam vienam tie žinomų priežasčių buvo čia kur kas ilgiau, negu jį pareigoja mandagumas arba net normaliomis sąlygomis leidžia. Na ir ką, suriko krėjų siaubingai švertė sakis, turbūt jūs, kaip visi kiti, manote, kad aš beprūtis. Aš apsvarščiau tą mintį, santūrėjai atsakė mažasis dvasininkas, ir būčiau linkęs manyti, kad nesate. Ką jūs čia turite omeny? Atrodė, kad krėjus tuoj pulsį. Tikri beprūčiai, paaiškino tėvas Braunas, visada perdeda savo įtarimus. Niekada nedvėjoja dėl jų, o jūs bandote aptikti įsilaužėlio pėtsagus, net jeigu jų nėra. Kovojate prieš savo įtarimus. Jūs norite to, ko niekad nenorės joks beprotis. Ko tokio? Jūs norite rasti įrodymų, kad klystate, tarė Braunas. Išgirdęs to žodžius krejus pašoko, tiksliau atsistojo visų ūgių ir susijaudinės įsmeigė akis į dvasininką. Velniai rautų štai kur teisybė žodžiai, suriko jis. Vis lyg susitarė įtikinėję mane, kad tas subjektas tykojo tik tai sidabro, tarytum aš pats nenorėčiau šituo patikėti. O jį iškalbinėja man, jis kryptilijo suveltą galvą odrilink, bet pašnekovai net nebuvo reikalo žiūrėti ton pusin, Jie iškalbinėja man šiandien, koks aš žiaurus, kad šoviau į varšą smulkų vagišių ir kad e, manyje tūno šetonišką nepykantą nekaltiems vietiniams žmonelėms. Bet juk kadaise aš buvau geraširdis, toks pat geraširdis kaip patnamas. Patilėjęs įstarė. Klausykite, aš jūs matau pirmą kartą, bet norėčiau, kad pasakytumėte savo nuomonę apie visą tą istoriją. Senis patnamas ir aš dalinomės kariškos duonos plutą bet po kelių susirėmimų prie Afganistano sienos aš gavau vadovauti daliniui gerokai anksčiau negu daugelis kitų. Paskui mus abu dėl sužeidimų pripažino nebetinkamais karo tarnybai. Ten aš pasipiršau Odri ir mes visi kartu iškeliavome namo. O kelionės metu atsitiko visokių įvykių. Keistų įvykių.